da ćemo ako Boga jedan saha družiti se sa Kur'an i Kerimom, konkretno sa surom El Kef. I rekli smo da smo izabrali suru El Kef zato što je mekanska, drugo zato što je e, objavljena baš u vrijeme kada su sahabi imali ovaj, najveće probleme, najveće pritiske, to je od treće do pete, odnosno šeste iđanske godine. I dalje rekli smo da je ljudi najčešće uče petkom, da tako nije, pa ako ljudi često uče, onda bar neka značenja da saznaju iz te sure, a sura je zaista veličanstvena i vidjet da obiluje fajdama, koristima, akajskim, fikskim, pa ako hoćete i historijskim. Znači, brojna pravila su uzeta upravo, uzete upravo iz ove plemenite sure. Mi smo govorili o prvom ajetu, je tako? Sada smo govorili o drugom ajetu i stigli smo uh, do ajeta u yundir al qalu kalu Allahu walada. Mi smo govorili o tome. I da bi upozorio one koji kažu Allah ima dijete. Nismo to govorili. A govorili smo o makithine fihi abada, u njoj će vječno ostati, znači u toj nagrade. Danas ćemo početi sa ovim. وَيُنْدِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَحَدَ اللَّهُ وَلَدَ U prethodnom ajetu vidjeli smo da nam Allah Đelešanu kaže da je svrha Kur'ana da bi upozorio na bolnu kaznu od, od njega i da bi obradovao vjernike. Znači, to je generalno neko pravilo cilj Kur'ana zbog čega je objavljen. E sada, iz tog općeg upozorenja, a inače indar Ulema ga definiše kao upozorenje uz prijetnju i ukor. To je indar. Ima obavijest, to se na naravno kaže al i alam. Znači da obavijesti što ne mora biti povezano ni sa kakvom prijetnjom, ni sa kakvom strahom. Ali al indar, upozorenje, to ima prijetnja i ima vid ukora za te kojima je to upućeno. I sada iz tog opće, opće prijetnje i ukora za one koji ne vjeruju, sad dolazi poseban ukor. A to je za one koji kažu Allah ima dite. وَيُنْدِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَحَدُ اللَّهُ I da bi upozorio i zaprijetio onima koji kažu Allah ima dijete ili Allah je sebi uzeo dijete. Na osnovu ovoga Olema kaže da je najgori vid kufra. Najgori vid kufra ovaj. Zašto? Zato što iz općeg upozorenja za sve nevjernike. Allah posebno ističe ova, ovo upozorenje za one koji kažu da Allah uzeo djete. Znači iz svih tih vrsta, vrsta nevjerstva, kufra koji postoji u svijetu, posebno Allah upozorava na taj, što znači da je taj posebno, kako kaže u nama, odvratan i nije uopće prihvatljiv ni u kom smislu da Allah ima djete. Pitanje za nas Ova sura je mekanska, na tako li je? U Mekki nije bilo kršćana niti jevreja. A govori se o djetetu ovdje. Kako to? Odgovor je zato što su i mušnici u Mekki vjerovali da Allah ima djecu. Kako? Vjerovali su da su meleci Allahove kćeri na zbuna. Znači, govorili su i vjerovali da su meleci Allahove kćeri. To je bilo njihovo vjerovanje tada mušnika u Mekki. I zato je Mala Đelešanu ovdje upućuje u Mekanskoj suri prijetnju za onoga koja kaže da ima djete, a nije još došao susjed sa kršćanima, jevrejima i tako da je to bilo u Medini. Znači ovdje se konkretno obraća mušicima u Mekki zbog toga što su govorili da Allah ima čeri na a to su Mereci. A Mereci su inače stvorenje koje Allah Đelešanu stvorio zbog pokornosti njemu i ne određuje se spol uopće. Ne kaže se muški, ženski, laki, naki, nego Mereci kao bića ne razmnožavaju se, nego bivaju onako stvarani babali. Budi i oni budu. Znači, odnosi se na to. Međutim, koranski tekst nikada se ne ograničava samo na poseban povod ili posebnu priču, nego obuhvata sve oni na koje se to odnosi, tako da ovdje obuhvaća tri skupine ljudi. Prvo, mušike u Mekki koji su to govorili za Meleke. Drugo, kršćane koji su rekli za Isa, ale i da su da je on Allahu sin, a i jevreje koji su rekli da je Uzeir Allahu sin, a Uzeir inače po najispravnijem mišljenju učenjaka je bio dobar čovjek. Nije bio vjerovjesnik, nije bio poslanik, nego dobar čovjek, Allah najbolje zna. A u slučaju da je bio vjerovjesnik nije problem. Znači, proglasili su jednog svog vjerovjesnika za Allahovog sina, da nas ono žanu sačuva od toga. Znači, ulazi u ovu prijetnju tri skupine ljudi. Mušici u Mekki, jevreji za Uzeira i kršćani za Isa Marijamina sina. Dobro. Sad nam Allah Đelešanu pojašnjava koliko je ružno to što su rekli. Pa kaže, ma lahum bihi min ilm. Ma lahum bihi min ilm. Vona li abaje. Oni o tome to jest ti koji su to rekli, mušici, jureji, hršeni, nemaju nikakvog znanja. Pasti kako je došao ajet. Ma lahum bihi min ilm. Vala li abaim, niti njihovim očevima. Keborat kelimeten tahruđu min fuahim. Džene su to riječi koje izlaze iz njihovih usta. Kaže u Lema, na, u početku Allah Đelešanu negira znanje o tome, na kraju ajeta kaže da je to samo govor iz njihovih usta, znači nije iz srca, nisu oni to vjerovali, i nije iz znanja jer je znanje u grudima učenih. Nego to su riječi samo iz usta, onako na jeziku prošlo i reklo i to se ide s koljena na koljeno prerasi. Ali znanje o tome ne. I zato nikada nisu uspjeli i, i dan danas nisu uspjeli dokazati razumno, razumskim dokazima, niti tekstualnim dokazima da, da Allah ima da Bog ima sina. Ma lehum bi, ma ovo je negacija. Ne. Lehum, znači svim tim koji to govore da Allah ima dijete, hum, znači mušici u Mekki, kršćani, rejsi. Bihi, na koga se odnosi ovo, o tome ova zamjenica? Dio Leme kaže ovo se odnosi na Allaha, pa tako bi ajed značio oni nemaju o njemu, to jest o Allahu znanja. Zato tako i govori, nisu ga spoznali kako treba. Znači, zato što ne znaju Allaha Đelešanu, ne poznaju, nisu, nisu spoznali ga kako treba na ispravim temeljima izvrna, tako nešto mogu i govoriti. Ali onaj ko spozna Allaha Đelešanu, jedinog stvoritelja, najodobranije, koji je odvojeno svojih stvorenja, gdje on jedini sve stvara i uzdržava i sam po sebi obstoji, a sve drugo je potrebno njega, ne može reći da Allah ima djete. Drugi kažu da se ova zamjenica odnosi na ovo što su rekli, tu tvrdnju. Znači, to što su rekli, tvrdnja da Allah ima djete, Oni o tome nemaju znanja. A pa pasti sad, kada dođe negacija i kada dođe bez određenog člana ovdje, to podrazumijeva opštost. Znači, apsolutno nikakvog znanja. Ni traga znanja, niti bilo šta što ima veze sa znanjem. Znači, ta tvrdnja je čisto neznanje. Pa ovo ovdje mi To je također potvrđuje još potvrda za ovo značenje koja je opća negacija. Znači, apsolutno, kao da se kaže, ni trunke bilo kakvog traga znanja slova znanja. Da može da bude za tu tvrdnju ili po ovom drugom, prvom najme, znači o Allahu nemaju apsolutno nikakvog znanja kada mogu tako što reći. Jeste uspjeli dok učiti malo onako? Kemorat kerimete tahtu žunjehova. Znači to još potvrđuje ovo značaj da nima nikakvog znanja, znači to je samo preko jezika prešlo i na jezicima rečeno, ali to nema nikakve veze sa znanjem. I je kolune ila kediba, oni govore isključivo laž. Znači to je opet treća potvrda za ovo. Prvo ovdje da bilo kakav vid znanja, drugo kaže da su to samo riječi što također ukazuje na neznanje, i treće jasno kaže to je laž. To bi bila takozvana negacija gradativna gdje se ide sa, sa, sa manje krvećim gdje se jasno kaže da je to laž. Sad ćemo se vratiti na ove ovaj što smo radili prošli put, ove ajte i ove sada. Vratit ćemo se pa ćemo uzeti pouke i poruke iz ovih ajeta do sad koje smo radili. Prva pouka ili poruka. Allah je savršen u svakom smislu. U svakom smislu i u svakom pogledu. I njemu se ne može pripisati nikakva manjkavost u bilo kojem smislu ili u bilo kojem pogledu. Zbog toga imamo tri vrste osobine. Prva vrsta je osobine savršenstva. One sve bez izuzetka pripadaju Allahu Đelešanu u najsavršenijem obliku i njime se opisuju. Drugo, osobine manjkavosti. Nijedna ta osobina ne pripisuje se Allahu Subhanahu wa ta'ala u bilo kojem obliku i u bilo kojem vidu. I treći osobine koje su nekada savršenstvo, a nekada manjkavost, pa u onom obliku u kojem su savršenstvo prepisuju se Allahu Đelešanu, a u onom obliku u kojem su manjkavost ne prepisuju se Allahu Đelešanu. To je pravilo u vezi sa Allahovim imenima i osobima. A odakle smo izvukli iz, ovog, iz ovih dosadašnjih ajeta i zaključili da je Allah Đelešanu savršen. Zaključili smo to iz toga što je Allah Đelešanu u sebe potvrdio i rekao Alhamdulillah. A rekli smo da je Alhamd potvrda svakog savršenstva Allahu Đelešanu, to je suština hamda. Allo el znači sav mogući hamd i svo moguće savršenstvo pripada Allahu Đelešanu. I on ga zaslužuje, to smo rekli da znači lam. Drugo, potvrda, što zaključujemo iz ovih hajta, potvrda da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu poslani. Jer je rekao da je spustio svome robu objevo. Treće, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je samo Allahu rob, i ne posjeduje nikakvu osobinu božanstva. Znači, apsolutno nikakvu osobinu božanstva Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ne posjeduje, a sve što se dogodilo od čuda, muđiza i tako dalje, to je Allahova moć koju on pokazuje preko svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I sve od gajba što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio što će se dogoditi u budućnosti i tako dalje, to je od objave Allaha Đulešanu on mu je to objavio i poslanik sallallahu alejhi ve selleme samo prenio. Ali kai nije znao niti bilo koju božansku osobinu da je I zato mi, kada potvrđujemo poslanstvo našeg poslanika, temeljimo to na dva temelja. Prvo da tvrdimo da je Allahov rob, a drugo da tvrdimo da je Allahov poslanik. Znači to dva. Dobro. Sljedeće, najveća blagodat je to da čovjek bude Allahom rob. To je najplemenitije nešto što čovjek može da dostigne. Odakle smo to zaključili? Zaključili smo iz činjenice da Allah Đelešanovu u kontekstu objave, blagodati objave i počasti s objavom, spominje svoga poslanika sallallahu alaihi veseleme sa osobinom da je rob. Znači, to je mjesto gdje se ukazuju, ukazuje počast i spominje se sa najčasnijim imenom i sa najčasnijom osobinom. I znači, ako Allah Đelešanu u svoga poslanika najodobranije stvorenje spomenuo sam u, na, u ovom kontekstu da je njegov rob, to znači da je to vrhunac koji jedno biće može postići, to je da bude Allah. I zato najvažnije što čovjek treba da se trudi da postigne u životu, jeste zaista da svoje robovanje svome gospodaru očisti i učini iskreni onako kako on to želi i voli. I samo tako će čovjek postići pravu sveću, jer sve na ovom svijetu prolazi. Na kraju krajeva, kad ne bi ništa prošlo, prolazi čovjek na njegu. Ode, nije nijedan osto. Svaki čovjek ide. Život se nastavlja. A ono što je čovjek bio u ovom životu, to će ga pratiti do do sudnjega dana, pa i na sudnjeg danu i na kraju krajeva to će odrediti njegovu sudbinu, hoće li im džahennem ili će učeniti. I zato ako čovjek se malo i, i pomuči da tom putu da da zaista bude Allahov rob, pa nekad mora svoju strast sklesati, pa mora nešto što voli ostaviti, pa nešto što ne voli i uradi, uraditi, ima veze. I to se isplati na tom putu da čovjek bude Allahov rob i da na taj način zasluži Allahovu subhanahu milost, jer samo će im njegovi pravi robovi na sudnjem danu osjetiti slast što su bili na ovom svijetu, njegovi robovi. A slast toga što je čovjek Allahov rob, osjeti se neka čak i na ovom svijetu. Ali prava istinska slast osjetit će se na ahiretu kada se budu dijelove nakljete. Sljedeće, što razumijemo iz ovih ahireta. Najveća blagodat Allahovim robovima koju je dao je objava. I zato nas uči ovde da hvalimo ga zato što nam je dao objavu. Zato neki komentatori Kur'ana kažu ajet kao da nas uči recite alhamdulillah zato što ste dobili objavu preko Allah. I zaista objava ko dok uči to značenje, šta znači u njegovom životu, je čovjeku, kako kaže, ono potrebnije od hrane i vode daleko potrebuje. Neuporedivo potrebuje. S više aspekata. Prvo, hrana i voda čovjeku trebaju privremeno. Uzmi dnevno koliko potroši, a za sve ostalo mu treba objava u toku 24 sata. Kako će leći, kako će ustati, kako će se očistiti, kako će svom gospodaru klanjati, kako će svoj metak očistiti, kako će postiti, kako će se s komšijom sresti, kako će sa ženom sresti kako će sa djecom, kako će sa roditeljima, za sve mu to treba objaviti. 24 sata. To s jednog aspekta, s drugog aspekta. Čovjek bez hrane i vode maksimalno može umrijeti. Ali tako mi, ode tijelo, a bez objave ode duša, ode srce. A čovjek je u principu dušom čovjek, ne tijelo. Tijelo je samo jahalica oblik duše, a dušom je čovjek, tek duša, na duši se osjeti ko je pravi čovjek. I zato u hadisu je spomenuto kad melec izvede čovjekovu dušu, ako je bila dobra, osjeti se tako lijep miris, da svi na nebesima pitaju čiji je ovo tako lijep miris. Znači, osjeti se na duši ono što je čovjek bio, čim izađe iz ovog tijela. A ako je bio loš čovjek, osjeti se veoma ružan, neugodan miris, tako da svi pitaju ko je taj čovjek tako neugodan i ružan miris. To se osjeti i zato čovjeku treba. Nekad se čak osjeti na ovom svijetu, kažu u biografiji mama Buharije, da kad su ga ukopali, Allah bismila, on je inače umro hodajući. Naime, bio između njega i jednog, e, odnosno namisnika tog grada gdje on bio sukob određen i on ga je protjerao iz tog grada, Imam Buhariju, zbog toga što nije htio njegovu djecu posebno da uči. I bilo je tu još neki aferima između, uglavnom, on je poslao po njim poruku da sad može da se vrati, da je sve to riješeno i tako dalje. I on je sjeo na jahavcu i kaže onim svojim, spustite me, gubim snagu. I legne i prouči par i umre rahim Ukopaju ga i kažu da su mjesecima ljudi dolazili na njegov kabur, uzimali komadiće zemlje koji su mirisali da im kuće miriše. Iz kabura izbio miris. Ima Buhari, rahim Znači, ljepota toga što čovjek i sa objavom što je Allahu robi ostalo, nekada se još na ovom svijetu pokaže, a na ovom svijetu. Znači, objava je čovjeku najpotrebna, najveća blagodat koju može da dobije. I zato je zaista šteta, najveća šteta, najveća propla za čovjeka da se okreće u dobiju kad ima priliku da je, da je nauči, da je spozna i da radi po njegu. A mi smo sprem objave da bi nam blagodat bila, jer poslali se nam kaže u Kur'anu huđetu leke au alejke.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 I šta smo dužni raditi? Kažu ashabi, među njima Huzaifa radijallahu anhu, naučili smo iman, pa nam je onda Koran povećavao iman. Tako je bila metoda poslanika sa osobom. Prvo ih je podučio u šta će vjerovat, kako će vjerovat i šta da radi, a onda Kur'an kako je dolazio, iman im se povećava. Drugo, čitati objavu. Utluma uhe i leke mi kitabe Čitaj ono što ti je objavljeno od objave tvoga gospodara. Znači čitati. Treći, razmišljati o onome što se čita. Ako ne znamo na arapskom, bar prišta prevod, tefsir neki ili slično, sa toga ima, znači razmišljati o onome što se... I to nije proizvoljno ko hoće ko neće. Šeha Albani u svojoj zbici za dostanje Hadisa ima jedan naslov koji zove na, naslov Vađi bi razmišljati o Kur'anu. A dokaz za to mi je Hadis u sahihu kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame jedne noći ustao, abdestio se, klanjao, a onda je, a onda je rekao, između ostalog na kraju Hadisa, objavljeni su mi noće sajti sa teško onom koji ih proučuje ne razmisli o njima. A to su zadnji ajeti sure Ali Imran. Inne fi halki se mamati u radi wa hlaku lenu wa na adu nati. I tako dalje. Zaista stvarano nebesa i zemlje i tako dalje. Ti ajeti sure Ali I oni su sunnet kad čovjek se probudi i zastane i prouči. Znači, razmišljati o Kur'anu je veoma važno da bi nam Kur'an mogao biti put. I četvrto što smo dužni, naravno, to je raditi po Kur'anu. To je vrhunac upute i to je ono najvažnije od svega toga. Što se tiče čitanja, tu ljudi se razlikuju. Što se tiče a, razmišljanja, i tu se ljudi razlikuju. Što se tiče rada, tu čovjek ne smije biti nekih propusta. Ono znači što je naređeno da se uradi, a što je zabranjeno da se ostaje. Sljedeće što razumijemo iz ove sure je da je Koran savršen. Da u njemu nema nikakvog iskrivljenja tekstualnog niti u značenju. To smo razumjeli iz kojeg dijela ajeta وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَ قَيِّمًا I u njemu nema nikakvih iskrivljenja i on je ispravan. Znači, bilo kako iskrivljenje u tekstu ne postoji. također u značenju kad su u pitanju vijesti, obavijesti ili kad su u pitanju propisi, ne postoje. Sljedeće što zaključujemo, sljedeće što zaključujemo iz ovoga, jeste da je cilj Kur'ana opomenuti nevjernike, upozoriti ih, zaprijetiti ih, a obradovati ih. Sljedeće što razumijemo, da kazne koje dolaze, dolaze od Allaha Subhanahu wa i jahiretske. Jer ovdje jasno rečeno milne dunhu znači od njega. Što ukazuje na dvoje. Prvo da Allah Đelešanu taj koji kaže na drugo, da je ta kazna velika. Jer kad recimo, evo, primjer radi da vam kaže, neko kaže stigo mi je poklon od predsjednika. Šta time hoće da kaže? Hoće da kaže da je taj poklon važan i da je taj poklon veliki ako je od predsjednika. Tako i ovdje isto tako. Allah će mu kaže kazna od njega. To jest od njega i da je to nešto veliko nezamislivo čovjek što ne može zamisliti. Sljedeće, dobra djela su sastavni dio imana, važan dio imana i neodvoji dio imana od vjernika. Zašto? Zato što u ajeti malo jasno kaže vjernici koji rade dobra djela. Znači, sam pojam vjernici podrazumijeva u sebi da radi dobra djela. Vjernik podrazumijeva troje. Vjeruje, radi, da tako, u srcu i jezikom i radi djeli, dobra djela. Pa ako se posebno podcrtava to da, da radi dobra djela, to znači da je to posebno važno. I zbog toga je neispravno reći čovjeku ja vjerujem samo u srcu. Kako to vjeriš u srcu? Kad u nas u šarijetu imaju stvari koji smo dužni samo vjerovati, a to su stvari vezane za gajde i ostalo, A drugo ima stvari koje smo dužni izvršavati. Nije moramo i vjerovati i izvršavati. Kao što je namaz, kao što je zekat, kao što je post. Šta vrijedi čovjeku samo što vjeruje da post je obaveza? Nije dovoljno. Mora vjerovati da je obaveza i mora post. Dalje, ovaj aj, odnosno iz ovoga također razumijemo važnost iskrenosti i negiranje novotarije. Zašto? Ajet kaže Ja melun salihat. Nije samo rekao djela, nego salihat što znači dobra djela. Da bi neko djelo ušlo u ovu definiciju salihat, mora biti iskreno i mora biti ispravno, znači posunuto. Sljedeće što razumijemo iz ovih ajeta, džennet je vječan. Jer Allah šano kaže ma kisine fihi abada. I oni će u njemu vječno boraviti. To jest u džennetu, u toj nagradi koju će dobiti. Džennet je vječan i za uvijek. A što se tiče, inače, mi vjerujemo, muslimani vjeruju da je i džehennem vječan, i džennet je vječan. I oni su stvoreni sada, postoje sada, a nakon sudnjeg dana ovaj svijet će biti uništen i bit će nastavljen vječni život upravo na ta dva mjesta. I zato se kompletno taj drugi svijet zove Al-Ahira, što znači bukvalno u prijevodu drugi ili zadnji. Znači, nakon njega nema više promjena. I zato se kaže zadnji dan. Znači, neće više biti dana, noći, života, prolaska života. Vrijeme kao stvorenje, kao pojem, neće postojati više. Znači, dan i sat i ne znam ja nešto. To više neće biti, ovaj, imati bilo kako utjecaja na te ljude, jer život postane vječan za uvijek. Zaista se čovjek zbog svog nemara par minut, sahat, dva, ne isplati sebi propastiti cijelu vječnost. Uvijek. Ja znam si koja je vječnost. Znači šta znači vječnost? Nikad, nikad ne prestane. To je nešto veliko. Zato čovjek treba po principu da kad radi nešto na ovom kratkom svijetu, treba da vodi računa koliko će to utjecati na njegovu vječnost. Jer to je pravi život u ljudci. Znači svaka riječ, svaka, svaki postupak, sve to bolje ga izvagati sada, tri puta odmeriti pa jednom presjeći, nego kasnije kad nećeš imati vremena meriti, pa ne vrediti ne sjeći. Jer je već presjećeno. Thank you zbog toga jedan učenjak kaže kad bi Ahiret bio balega, fuškija, znate što je ono ostatak od životinja i tako da izme. A Dunjavog bio zlatan, pametan čovjek bi izabrao tu vječnu balegu nad zlatom prolaznim. A kamo je stvari obrnuta? Ahiret je zlatan, a ovo je izmetak od životinja. Ništa. I koliko je bezvrijedan ovaj svijet u tom smislu da čovjek gradi na njemu nekakve svoje snove, ne znam, nije kuće i da živi samo za ovaj svijet, najbolje govori stanje ljudi koji su doživjeli te nekakve preokrete u životu i kaže u sekundi, u sat vremena promijenu se cijeli čovjek u životu. Desila se neka smrt, neka nesreća, neka bolest i završena se. A to vreba svakog od nas u svakom trenutku, u svakom momentu. Desilo se. I zato bilježi i Mađu u svom sunanu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Dunjavnik je kuća onome ko nema kuće. I Dunjavnik je imetak onome ko nema imetak. Znači, ko se samo osloni na Dunjavnik i cijeli život posveti tome i sam njegov svijet je ovdje, on u principu nema, zato što on ovdje, kad bi imao sve, mora ići. Ne smijete da čovjek ima i ovdje kuće, da ima ovo, ali ne smije da zaboravi da s tim mjetkom kojim Allah dao, otvorio neka vrata, treba da zaradi ahiretsku kuću. To je preče, to je njegova kuća. Ova će ostati, bit će nečija i kroz neko vrijeme neće biti. Koliko na ovom, na ovom zemaljskom kuću je kuća? Sad je više nema. Ne zna se ni da je neko bio tu. Bio neka. Otišao, ostao, ot, odnio samo ono što je imao što je prije sebe dao. Zato treba voditi računa o tome da ne dođemo u situaciju da nam je draže ovo ovdje nego na ahiretu. Zato je jedan od halifa kad je došao u Medinu, u vrijeme Tabina, bio je među njima jedan, jedan ali, učen Ibn Hazim. I sad svi su došli da, da se posalami sa halifom, on nije. Kaže, ima liko koje sreo, pita sad halifa, ashabe Allahovog poslanika da nije došao da me posalami. Tamo vamo kad ima, kaže ima taj i taj. Kaže i te dovete mi. Kad su ga doveli, kaže on njemu, što ti nisi došao da se posalaviš tamo? Kaže, ne poznajemo se, Allah ti se smiluje. <laughs> da ima među nama lično neko poznanost, da ti dolazi na selam. Dobro. Postavio njemu pitanje, na kraju između ostalog jedno pitanje, kaže, šta je s nama pa mi mrzimo tako na ahiret? brsko nam umrijeti. Kaže on ima zaista jednu rečenicu koja ovako treba je zapamtiti. Kaže, zato što ste vi izgradili svoju dunjalu, a od Ahireta napravili ruševi. Pa mrsko vam je otići iz izgrađenog ruševi. I to je zaista tako. I to ćete primijeti na sebi. Kad god čovjek naruši Ahiret grijesima ili manjkom dobrih dijela, sve se više prilijepi za dunjavak. Bude mu draže ovde, hoće ostati, ne bi išao nikad, ne razmišljao da će otići nekad i ostalo. Za razliku od onog ko se priprema, zaista, zaista tako. Sljedeći, najgori vid kufra, najružniji vid kufra je da se Allahu pripiše dijete. To smo rekli da su učenje se zaključilo na osnovu tog posebnog pozorjenja za one koji su rekli da Allah Želešanu ima djete nakon općeg upozorenja za sve one koji vjeruju. U redu. Rekli smo da su tri skupine ljudi Allahu pripisali djete, to su mušaci u Mekki, kakavši da su meleci Allahove kćeri ne uzubila, zatim jevreji da su, koji su rekli Uzir Allahu sin i kršćani koji su rekli Isa, Isa, je Allahov sin. Sljedeći, oni koji tvrde da Allah ima djete, nemaju apsolutno nikakva dokaza za to, niti bilo kakvo znanja o tome. Što znači, iz toga razumijemo, da ni jedan poslanik, vjerovjesnik za sebe nije rekao da Allah ovdje. Jer da je rekao poslanik, to bilo znanje. Jer znanje ono što je rekao Allah u objavi poslanik u svojim izrakama, sunetu bilo koji poslanik, u ovom slučaju Isa, ali se nam ili Uzeidu. Znači, ako nema, Allah negira da ima znanje o tome, znači da ti poslanici i vjerovjesnici nisu rekli za sebe da, da su Allahova djeca. Dalje, i zajedno razumijemo da je neznanje izvor, izvor svake vrste zavode. O tome nam najbolje govori hadis u Buhari u Sahihu, gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno rekao da Allah neće uzimati znanje iz grudi učenih, koje je naučio znanje, nosi ga sa sobom, da će ga trgati, da će zaboraviti, neće to. Nego će ga uzeti bi kabdil olema, usmrćujući učene ljude. Fa idha nam jubki alima, i tako da nas u osim džuha. Pa kad ne ostane ni jedan alim, ljudi će uzimati za poglavare neznalice koji će biti pitani, pa će davati fetve, pa će u zavodu odvoditi sebe, a i drugi sa Zbog toga znanje je zaista izvor svaku svakog nezavlja. Postoji danas jedan pojam koji kruži, a to je polovično znanje. Ima jedna izreka davna koja je rečena da, da su tijela ljudi u upropastali napala doktore. Znači, nešto znaju, većinu ne znaju, tako to, pa liječe ljudi. A i napola učenje. Znači, koji nešto znaju, pa onda brkaju pojmove, pa primenjuju pravila na, na, na, nad onima na kojima ne bi smjeli, ne primjenjuju i obrnuto. Znači i ti isto tako su jako šatni, ali sve se to podvodi pod neznanje. Znajte da neznanje ima dvije vrste kod naših učenjaka u Sulufiku. Prosto neznanje. A to je da čovjek ne zna i zna da ne zna. Ja kažem, Sabri, znaš li ti Sabrija izumiti struju bežica? Kaže Sabrija, ne zna. I to je prosto neznanje. Zašto? Zato što čovjek ne zna i zna da ne zna. I druga vrsta neznanja koja je gora i opasnija, to je složeno neznanje. A to je da čovjek ne zna, misli da zna. Odnosno ima pogrešnu predstavu nečega. E to je problem. To je lakše ispraviti. Odnosno teže je to nego ispraviti to prosto neznanje gdje čovjek ne zna, naučiš ga i gotovo. Ali ono moraš ispravljati, pa moraš ga objeđivati, pa moraš s njim raspravljati da bi ga naučio znanje to je pravo.